Тільки той, хто пустив у світ цю формулу, ще не знав, що там є ще інша, наша терміцька брехня. І хто знає, чия брехня переможе. Так що ви, діти, не сумуйте і не вагайтеся. Наша брехня чесна, самозахисна, справедлива брехня. Любіть правду в собі і будьте розумні хитрі, мужні в брехні мучителям нашим. Згода, Марусенько. Маруся підвела голову, набрала повітря в груди і шумно видихнула його. Згода. І не будеш каятись, що із сексотки терміткою стала. Ні, ніколи. Я тепер розумію. Це я вже раніше відчувала щось, але не знала, що і де, і не сміла про це думати. А тепер нехай ми будемо гристи цю шуму. Правда, Івасику? І вона з брухливою ніжністю обняла хлопця, який не зводив з неї захоплених очей. Ой, сильна правда, на всі сто. крикнув він і аж поцілував Марусю. Вона відповіла йому гарячим поцілунком, потім схопилась, підбігла до Сергія Петровича його теж обняла і поцілувала. Спасибі, дядю, спасибі. Тепер у мене так легко на душі, а як ішла сюди із цією сексоткою у свідомості, ну хоч кидайся у Москву річку або під автобус. А тепер я знаю, що і як робити. А ти, дядю, не бійся. Тебе не арештують. Івасик буде ходити до них і камуфлюватись від них. Правда, Івасику? А я буду те саме робити з нашим Білугіним. І коли б, дядю, щось сталося з тобою, то не бійся за Івасика. Я його збережу, поки вони тебе випустять. Будь спокійний. Ну, а тепер я мушу бігти додому. Там десь Мама сильно турбується, куди я ділась? Та й їсти тепер дуже захотілось. Я хутко знову забіжу до вас і буду тепер часто забігати. Ну, бувай, дядю, бувай, Васику. І ще раз, попрощавшись, обнявши обох, вона у тому самому піднесеному настрої майже вибігла із кімнати, а Сергій Петрович підійшов до сина, обняв його. І щось хотів сказати, але в двері застукала і в кімнату вбігла Маруся. Ой, вибачте, я забула дещо. Дядю, е, дай мені яку українську книжку. Я хочу вчити свою рідну мову, яку я забула. Коли я хоч трохи вивчу її, ми будемо говорити між нами по-своєму. Правда? Можеш дати, дядю? Дядю почухав кінчик носа. Що я тобі можу дати? Усе ж небезпечне. Хіба що Шевченка він дозволений Сталіним. Але все-таки, ну добре, дам Шевченка. Тільки не показуй нікому і ховай під замок. Ні-ні, стій. Не ховай. Як хто-небудь знайде то йому буде підозріло, чого раптом ти схотіла читати якогось там хохлацького Шевченка і ховаєшся з ним. Навпаки, тримай його одверто, мовляв, здобула книжку, щоб зазнайомитись з українською мовою. Як ти знайомишся з французькою чи англійською? Добре, ось і Шевченко наш. Іди, старий, до хитрої термітки і розказуй їй про нашу Україну. Бери, дівчину, і бережи. Маруся з пошаною, так як беруть дорогоцінну річ, обережно взяла товстенький том у шкіряній палітурці і притулила його до грудей. І ще раз сказавши бувайте, тепер поважно вийшла із кімнати, із священною річчю біля грудей. Бігти не хотілося. Але, вийшовши на вулицю, вона все ж таки наддала ходи. Удома мама, напевно, вже непокоїлась. Вона останніми днями була взагалі така чудна, часом неспокійна, часом дражлива, часом пригнічена.